Տարիներ հետո 1912 թվականին Սարգիս Սոհանջանյանը Ֆարհատ Պարսկաստանից բան ուղևորվելիս ճանապարհին հենց Խանասորա դաշտում հանդիպում է Մազլիկ ցիների ցեղապետ Շարաֆ աղային եւ դիմելով նրան հարցնում է. «Ինչպե՞ս եք Շարաֆ աղա, ինչպե՞ս են այժմ ձեր հարաբերությունները հայերի հետ»։ Հարցրի նրան թարգմանի միջոցով։ Էֆենդոն ասացեք դիմեցնա թարգմանին, որ իմ ցեղը առաջել ված չի եղել հայերի հետ եթե դաշնակցությունը մեզ գոտորեց, պատճառն ուրիշ էր։ Աստված գիտի, թե ով էր մեղավոր։ Շուքյուր Փարք Ալլահին, այժմ վերացան առաջվա կարգերը։ Օհանջանյանը ակնարկում է, որ մեղավորը բռնապետական կարգերն էին, որոնք ճշնամանք էին սերմանում եւ պատճառ դառնում ազգամիջյան բախումների։ Նրա կարծիքով այդ ճշմարտությունը Սուլթան Համիդի բռնապետության տապալումից հետո հասկացել էր անգամ քուրդ ցեղապետը Շարաֆ աղան։ Եթե ընդհանրացնենք եւ ըստ ամենայնի ճիշտ արժեորեն ժամանակին մեծ աղմուկանաց խանասուրի արժավանքի նշանակությունը, ապա պիտի նկատել, որ այն եղել է եւ հաջողված, եւ չհաջողված ու ձախողված գործողություն։ Առաջին, եթե արշավանքը դիտենք որպես փոխվրեժի նպատակով կազմակերպված եւ իրականացված գործողություն, ապա անշուշտ այն կարելի է անվանել հաջողված մարտական գործողություն։ Հայդուկային գրիվների պատմության մեջ առաջին անգամ հայկական ստվար մարտական խումբը ձերբազատվելով գրավորական ինքնապաշտպանությունից ձեռնարկեց հարձակողական գործողություն եւ ճշնամուն ջախջախեց հենց իր որջում եւ ինչպես ասվում է Խանասորի արշավանքին զոնված երկում մի ժամվա մեջ մազրիկ ցեղը ջնջվեցավ այն ինչ մտահղացել եւ ինչին ձգտում էր Նիկոլ Դումանը հիմնականում իրականացվեց Երկրորդ չկատարվեց հայ հեղափոխական դաշնակցության 1896 թվականին Թիֆլիսում գումարված ռայոնական ժողովի որոշումներից մեկը։ Այն է հարձակողական գործողությունների միջոցով արևմուտքի մեծ տերությունների ուշադրությունը հայ դատի վրա բևեռելու խնդիրը։ Սա առաջին դեպքը չէր։ Խանասուրից առաջ դարձյալ ցախողվել էր 1896 թվականի օգոստոսին Բապկեն Սյունու գլխավորությամբ ձեռնարկած Օտոմոնյան բանկի գրավման միջոցով արեմուտքի տերությունների ուշադրությունը հայ դատի վրա բևեռելու փորձը։ Արդյունքում ոչ միայն որևէ դրական տեղաշարժ չկատարվեց հայ դատի լուծման գործում, այլև հայության նկատմամբ ավելի խորացավ թուրք իշխանությունների ճնշումն ու հալածանքը։ Օտոմոնյան բանկի գրավման հենց նույն օրը ևեթ Պոլսի փողոցները հեղեղվեցին հարյուրավոր հայերի արյունով։ Խանասորի արշավանքը, ինչպես արդեն նշել ենք, չպետք է իր գործողություններով սահմանափակվեր սոսկ մազրիկցիների ոչնչացմամբ։ Մազրիկցիներին արագորեն գոտորելուց հետո Մարտախումբը պետք է շարունակեր հարձակողական գործողությունները նաև այլ վայրերում, հատկապես սահմանամերձ շրջաններում եւ դրանով իսկ մեծ աղմուկ բարձրացնելով հարկադրեր արեմուտքի տերություններին ուշադրությունը բևեռելու հայդատի վրա սակայն արշավանքը, ինչպես արդեն հայտնի է, սահմանափակվեց միայն մազրիկ ցեղի գոդորածով եւ արևմուտքի տերությունները բնաուշադրություն չդարձնելով տեղի ունեցած դեպքերին, այս անգամ եւս, ինչպես նախկինում, որևէ ուշադրության չարժանացրին հայդատի լուսմանը։ Խանասորը մեկ անգամ եւս ապացուցեց, որ անիմաստ է ցուցադրական ելույթներով եվրոպական դերությունների գուտն ու ուշադրությունն աղերսելը եւ այդ ճանապարով հայկական հարցի լուծման գործում որևէ դրական տեղաշարժ ակնկալելը։ Երրորդ. Արշավանքի նախապատրաստման եւ իրականացման ընթացքում թույլ էին տրվել բազմաթիվ սխալներ։ Եվ ինչպես հետագայում կխոստովանեն արշավախմբի մասնակիցները, դրանք մեծ մասամբ պայմանավորված էին հրամանատարական գազմի ոչ ճիշտ ընդրությամբ։ Այս ամենով հանդերձ Խանասորի արշավանքը մնում է հայ ազատագրական պայքարի ամենահետաքրքիր եւ ամենաուսանելի էջերից մեկը։ Խանասուրի արշավանքի հետևանքով, որը փաստորեն հայ ազատագրական պայքարում առաջին մեծածավալ հարձակողական գործողությունն էր, ջախջախվեց քրդական ամենավայրակ եւ մարտունակ մազրիկ կոչված ցեղախումբը։ 4 Խանասուրից հետո հայերի նկատմամբ փոքրինչ փոխվում է նաև քրդերի վերաբերմունքը։ Մազրիկ ցեղին պատժելը, որն իր ռազմատենչությամբ եւ բարբարոսական առարկներով ակնառու դիրք ուներ քրդական ցեղերի շրջանում, զգաստացնող ներգործություն է ունենում քրդական մյուս ցեղերի վրա։ Այս դեպքերից հետո երկիրանցնելը դառնում է մի փոքր ավելի դյուրին։ Վախն ու սարսափը ինչ որտեղ իր ներգործությունը թողել էր։ Վերոհիշալ թղթակցությունների հեղինակի հավաստմամբ Արշավախմբի հայտնվելու լուրը կայծակի արագությամբ տարածվեց ամբողջ ժամանակացի վրա քուրդերը սկսեցին խմբերով դեպի ներսերը փախչել։ Հայֆիդային գերմարկուրեն մի էակ դարձավ քուրդի աչքում։ Քուրդի կարծիքով ֆիդայուն գնդակ չի դիպչում։ Այս դեպքերից հետո երկիր անցնելը դառնում է մի փոքր ավելի դյուրին։ Վախն ու սարսափը ինչ որտեղ իրենց ներգործությունը թողել էին։ 5-րդ Խանասուրը ռազմականից զատ գուցեև առավել բարոյական եւ հոգեբանական հաղթանակ էր այն massամբ խարխլեց հայ գյուղացիության մեջ արմատավորված քրդական բարբարոս ուժի նկատմամբ եղած կաշկանդվածությունն ու երկյուղը։ Ժողովրդի շուրթերից մինչև օրս չի իջել խանասուրին նվիրված այդ կրմի մասնակից Գալուստ Ալոյանի հյուսած երգը, որն իր բար շարադրանքով կարծես կենթանի պատկերն է վրեժխնդիր հայ ֆիդայինների հերոսական գործողությունների։ Կարկուտ տեղած խանասուրի դաշտումը, Ֆեդային էր դաշնակցական վրեժ լուծում հովտումը։ Սոսկած քյուրտը քնաթաթաղ մազրիկցին, չեր երազում ջնջվիլ իսպար Ֆեդայից լուսաբացին։ Yaman Աստված, Ֆեդան եկավ ուր փախչենք, ասաց որդուն գրծքին սեղմած լեղապատար քրդուհին։ Մի վախենար, հանգիստ կեցիր բաջիջան, կանանց երբեք ձեր տալու չէ վրեժ խնդիր քաչվեդան։ Մի ժամվա մեջ մազրիկ ցեղը ջնջվեցավ, խանասորա կանաչ դաշտը կարմիր գույն ներկվեցավ։ Արժանի եք մազրիկցիներ անմեհի, Սուրբ Բարդուղի բարդ կտրինք 800 հայերի։ Հայեր, հիշեք նվիրական այդ օրը, հուլիս ամսի 25-ին կատարեցեք մեր տոնը։ Ինչպես արդեն նշել ենք, Խանասուրի արշավանքի ավարտից հետո դումանն անցնում է Սալմաստ եւ այնտեղից Եփրեմի եւ Սամսոնի ուղեկցությամբ բազում խոչընդոտներ հաղթարելով հարազատ Շուշի, ապա եւ Թիֆլիս։ Սարուխանյանը իր հուշերում պատմում է ուղևորության ընթացքում իրենց հետ պատահած մի ուշագրավ դեպքի մասին, որը տեղի ունեցել Պարսկաստանի հայաբնակ գյուղերից մեկում։ Մեջբերում է Հետաքրքիր էր առաջին գիշերը, երբ խոսում էին կառավարչի հետ։ Հարցուց Եփրեմին, որի հետ առաջուց ծանոթ էր այդ գծի վրա աշխատելիս, թե որտեղ մնաց Նիկոլը, որին դուման են ասում։ Ահ, ինչքան կուզեի մի տեսնել նրան, որի մասին շատ եմ լսած, բացականչեց նա։ Երևի 1896-ի հեղափոխական աշխատանքներն ու շարժումները որոշ ազդեցություն թողած էին բոլոր հայերի վրա։ Եփրեմը կառավարչին իբր պատասխան ցույց տվեց կողքից նստած դումանին, ասելով. «Ահա քեզ դումանը, ինչքան կուզես տես»։ Մարդը մնաց զարմացած, նայեց դումանին եւ գուցե չէր հավատում, որ իր երևակայած դումանը նա էր։ Երևի հեքիաթների հսկաների նման էր երևակայում նրան։ Տարբեր ճանապարներով Թիֆլիսեն հավաքվում արշավանքի մասնակցած հայդուկները։ Թիֆլիսում դումանը տեղեկանում է, որ Արշավախմբի հրամանատար Վարդանը փորձ է անում արշավանքի ընթացքում թույլ տված սխալները բարթել իր վրա։ Դումանն ամիջապես պահանջում է ընկերական դատ անցկացնել եւ պատասխանատվության ենթարկել մեղավորին։ Միքայելյանի եւ Զավարյանի, ինչպես նաեւ Վարշավանքի մասնակիցների ներկայությամբ կարողանում է հավաստի փաստերով ցույց տալ արշավանքի կազմակերպման գործում հրամանատարության թույլ տված լուրջ սխալները եւ ապացուցում արշավանքի նախապատրաստության ընթացքում հրամանատարության կողմից մերժած իր առաջարկությունների իրավացիությունը։ Դումանի նկատմամբ գրում է Ստեփանյանը, թույլ է տրվել անարթարություն, չվստահելով նրան արշավանքի հրամանատարությունը։ Այդպես են դատում եւ վճիր արձակում մեր կուսակցության հիմնադիրները Դումանի նկատմամբ հետագայի իրադարձությունները եկան հաստատելու, որ նրանք սխալված չէին։ Ընկերական դատավարությանը ներկա գտնվողներից Սարգիս Սարուխանյանը պատմում է, որ դատի ավարտից հետո պարտված Վարդանը խոստովանել է. մեջբերում եմ. Դումանը փաստաբան է, ես որտեղից կարող եմ մեղադրել նրան, ինչքան էլ իրավացի փաստեր ունենամ, մեջբերման ավարտը։ Իրոք Նիկոլ Դումանը իր անհատականությամբ սեփական սկզբունքները շարադրելու կուր դրամաբանությամբ եւ մանավանդ ռազմավարության կարողությամբ անհամեմատ բարձր էր կանգնած իր հայրենակցից։ Իմիջայլոց Վարդանու նույնպես Արցախ աշխարից է Դումանի համագյուղացին։ Եվ անտարակույս Խանասորի արշավանքի արդյունքը ավելի բարձր կլիներ, եթե այն գլխավորեր Դումանը։ Խանասորի արշավանքի վերջաբանով ավարտվում է արևմտահայության ազատագրության պայքարին նվիրված Նիկոլ Դոմանի գործնեության առաջին շրջանը։